nas menheđ. I mi drugog menheđa nemamo. Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Užin 2010-2011. Kuna i bada Allahi hvala. Budite Allahovi robovi, braćo. Ve rabbi zidni ilma i reci Allahu, uvećaj mi znanje, uvećaj mi znanje, Domaćin, šejih Bilal Kosić. Thank Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبة طانة الظهر الأليمة في دجالين الجريم Muslimanski susreti. Bihać Bužim 2010 2011 وكنا عباد الله إخوانا أسقطت أحلامنا Brat Ibrahim, Pa se, kada u pitanju Benet, Benet braćo, i samo rođenje poslanika Salomahu Ali Ile zašto ashabi nisu uzeli iđensku godinu, odnosno tu računanje godine od rođenja poslanika Salomahu Ali Zašto su uzeli iđeri? Zato što je rođenje poslanika Salomahu Ali samo rođenje, ništa više. A hitra je, hitra je šta? Benet. Benet. Po jednoj realnoj stvari izgleda samo se oko nas koplja lomeni Na zapadu možeš vidjeti crkva, sinagoga, sve jedno do drugog. Mešćin nekakav turski, arapski, bosanski, sve u redu u jednoj zgradi. I niko ne, ne, ne vodi o tome nikakvih problema. Samo je problem muškile kad to se desi Haman u Bosni. To je smišljeno, braćo. Smišljeno, morate znati. وذي أدبي من راحة فدعي الأوطان من راحة فدعي الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصر brat Hazim, Kada bi bili u stanju da dovedemo Ebu Bekra i Omera, sada i malo provodamo zemljom i ono malo i tamo u Meku, u Mašala, vidim što su napredovali ste, uradili ste ovo, ono, odvedemo ih u Medinu, o, još bolje, samo tako. Pa kaže, pani Omer ili Ebu Bekra, haj malo nas sad i do kuca odvede, odvede, da vidimo kako je tamo. ادنوا مني لا تدعني يا Mohamed. Dakle, znamo stvari kako su išle i dešavalo, šta je se sve dešavalo od kako ova stvar došla u Bosnu i Hercegovini. Mnogi su braće ovome pozivali i mnogi su govorili o akide i zvali, zvali bošnjake, zvali svi. Danas ih braćo nema dakle na ovim okupljanjima, jer su ova okupljanja diskutabilna i opasna. Brata Basafija. Važnost suđenja po Allahovom zakonu ili Allahovog šerijata uopšte po Allahovoj vjeri. Pa kaže, jedan od ciljeva objavljivanja Allahovi subhanahu wa ta'ala knjiga jeste šta? Da se sudi među ljudima. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه i on je sa njima, sa poslanicima objavio knjigu da bi se sudilo među ljudima onome u čemu se oni raziđu. طريق الجنة يا أخي brat Ebu Tejman, Ljudi, auzu billah, iz straha od Allahovog tebartela neprijatelja ne smiju više da izađu na ulicu. Ne smiju da pričaju, ne smiju da pozivaju, a samo se setite kako su nekada ljudi pozivali javno. Isto ono što ste juče radili. I to je dakle bilo normalno za neku braću. Pa su onda došla neka braća i počeli da nam govore nemojte to raditi, nije to put mudrosti, nije to ispravno, nije. I sve je to, vallahi, razlog popuštanja, dakle, u وخذوا ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا سنتنا سنتنا وفيك نقارع الأوغاد نثبت صدق عزمتنا فبث الخير صابرة ليعلو صوت دعوتنا وفيك نقارع الأوغاد غدا نثبت صدق عزمتنا فبث الخير صابرة ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا فتاة الخير يا أمل رات مواس Čitaju to više nego mi bolje znaju. Allah mi je svjedok. I oni koji se vidio da mi drže dar sebe. I koji vas osjede da se hijate, sjedit ću okviju. Sjedit ćemo kraja života. Samo i služit ću im. Samo da se objedine oko tevhida, oko Kur'ana i sunneta. Da ne prozivaju za daljinski jedni druge. Kada je Allah uzvišeni vodio dijalog sa prokletnikom i znao da će ga proklet. Kako da ne vode daje noćno dijalog. Allah mi je svjedok da na ovom prostoru živi Ahmed Ibn Hanbel. Malik ibn Enes, Šafiji, Ebu Hanife, Buhari, Muslim, da čuju glasine o tom takvom insanu, da je Haridija, da je polupo, on bi mu došao pješi, on bi mu otišao pješi. Jer ovaj je situaciju, čovjek u iskušnjenju, u pritvoru, neka opornom sad izme se na njega. Najveći jale bi mu otišao pješi, razgovaraju sa njim, imaju čak kao se ali ja u to brzo dođe da mu to teško. Kada to teško razgovara sa insanom koji uči Kur'an svaki dan, Jel të thjesht këvojt ideal se muslimani në mëgjë sëtë? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao delegacije kafira u Dočavu, rukovo stranima. I nije pravo ruke po rukovanju kafira. Tako, šta je nama? Pa ne možemo sjesti muslimanima. Jer su udarne diplome disertacije u glavu. Neko udario muhur doktor magista, a domenarno sam slušao der da je neveća disertacija biti Allahov rob. Jer Allah nije preveo svoga profesora, doktora, magista iz hrama časnog hrama daleko, hrama daleki, nego je svog roba preveo iz hrama časnog hrama daleko. Svog roba. Ja da الليل طال وأمتي لا تستفيق من الرقد يا دولة الإسلام والإسلام مطوي البلد الليل طال وأمتي لا تستفيق من الرقود يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي specijalni gost, brat Izet. Zar nismo ušli među vas? Zar nismo došli u centar vaših diskoteka, kafića, robnih kuća i pijaca? Zbog čega? Wallahi, samo se nama ne ide, ali moramo nas, gospodar nam naređuje. ne želimo samo da vas viđamo u džamijama, u smislu ne, nego potrebni su opote oni koji su van džamija, van džamija, oni koji su na pijacama, oni koji vrijeđaju ovu vjeru, da im pojasnimo da mi nismo teroristi, da im pojasnimo da smo mi ti kojim želimo dobro, a ne ovi klasinici koji im lažu. Zato pozivam ovaj narod, nemojte da nas i ne bih se sa federalnom televizijom i špionima koji ništa ne govori onama osim ružno i lažno izmišljaju. Nego provjerite vijesti onama u knjizi Allaha te bareke u tala i knjizi Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Provjerite da li smo mi teroristi. Naravno, na kraju, naš i vaš uvaženi brat, organizator je domaćin ovogodišnji susreta Bihać Pužim 2010-2011, brat Bilal Bosnić. Vi u vašem poslaniku imate najbolji uzor. Ovaj ajet je, draga moja braća, surel Ahzab. I ovaj ajet je objavljen u kontekstu ostali ajeta koji govore o ljudinama, koji govore o muđahidima, koji govore o hendeku. Eto vam najboljeg uzora. Sav prašljiv, kopa sa vama, gladan, žedan, nije ovakve čorbe i ono čas, sallallahu alaihi ve sellem. Osim u nekim iznimnim slučajima, poštovat će imame onako kako to treba i kako je pravedno. Ali neće biti ljudi koji kažu ana šafi'i ili ja sam maliki ili hanbali ili hanefi. A pogotovo neće biti ljudi koji će bolje kazati ludi, koji će kazati ja sam maturidi, ja sam ešari, ja sam rafidija, ja sam halefija ova ili ona. Muslimanski susreti. Bihać uži 2010. 2011. Kuna ibadallahi ihvana. Muslimanski susreti. Bihać Božim 2010. 2011. Kuna ibadallahi ihvana. Budite Allahovi robovi, braćo. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. في إحساسي حلما ورديا يملك أشجاني هو نفس منهج يميتوا منهج على يمر هو نفس منهج يميتوا منهج على يمر هو نفس المنهج يميت هو منهج عليه مرة جلالتك الحلوة نور بياض يسري بكياني وبراءة حسك يا نغمي شطي إن دربي أعياني وعيونك إن شاعت بشرا دوما هي أجمل أوطاني لو كان بوسعي يا ولدي لحبط بين الأجفان وجعلتك نبضا لفؤادي تشدو دوما بالخفقان وجعلتك سرا في صدري لا يتسرق في الآذان آه يا ولدي معذرة لا أقدر ليس بإمكاني يا ولدي ليس بمقدرتي فاقبل مني فيض ودعائي لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين